what I know. ćemo o dvije opcije na ovom svijetu koje imamo, pa ja li sam rekao, ali iman nisfan, vjerovanje ili iman se sastoji samo dva dijela. Da nisku fi sabrvo, nisku fi šukr, pola imana je u strpljivosti, a pola imana je u zahvalnosti. To je to. Ili ti je dobro na dunjavku, ili ti nije dobro. Nema treće opcije da ti je da, da ti nije dobro, ni, e, da ti je dobro između toga, nego ili nemaš para ili imaš, ili si zdrav ili bolestan ili si sretan ili nesretan. Pa kad ti je ova loša opcija, onda se trebaš strpiti. To je svako, to je pola Ivana. dvije opcije, ali ne mogu istovremeno biti kao ovdje. Ili će ti biti za uvijek dobro ili za uvijek loše. Pa onda bi bilo dobro da ovo skontamo ovdje sa imanom, kad nam nije dobro da trpimo, da budemo strpljivi, a kad nam je dobro da zahvaljujemo, da bi zaradili onda vječno dobro, vječno uživanje. Jer nema na hiretu da bude pomiješano i džene ti džene, da budeš i tam imam, da bude vremena, pa kao da imam. Pa je zato, ali sam rekao, čudna je stvar sa vjerom. Čudna, samo sa vjerom kad mu je loše, on se strpi i Allah ga zato nagradi. A kad mu je dobro, on se zahvali i opet Allah nagradi. Eto, to je osobina vjerike. Zato je to čitav ima. U stvari, to je život. Bez sabora. Zato je prvo spominut e, sabor. Allah voli stakljiviti. Bez sabora ne možeš ništa raditi. Ništa. Sabor je znači da saobraćaju i u pravu i svugdje, onda treba poštovati Allahove, Allahove granice. A Allah voli jednu drugu opciju. Voli istakne, voli mu s njim. Allah i tikru on s njim. Allah voli oni koji su zahvalni. A oni koji su strpljivi, bit će i zahvalni kad budu imali. Iako mi, od prilike, pa to su čak i kazali, uživamo, onda se nismo mogli kontrolisati. Znači u ovome opasnija situacija za vječnost, za džehene vjeste kad imaš i kad je dobro, kad si zdrav i kad imaš para, kad ti ništa ne boli. To je daleko opasnija situacija da splažeš nego kad si u krizi. Jer tada tražiš, tada iskreno laho moliš. Ima ljudi da mu, ne, ne dođu problemi. Ne bi nikad Boga istražio. Zato stoji predaj kad nekoga Allah ne voli i kad zatraži nešto od njega, Allah rekne Džibril, podaj mu da mu glas ne sluša. Odmah dobije. I nije znači pravilo kad neko misli da mu Allah odmah daje čim zatraži da ga Allah voli. Možda te baš Allah nikako ne voli. A koga voli, onda ga drži pod pritiskom da mu još prvi glas sluša. Jer Allah je živo dok je ne imali samo bolesti Allah razivu. Uživo je u glasu. Tako da onaj koji je bolestan i nema para, ali svaki dan moli da krenemo, što bi rekao ono, a ne je Možda je baš hajde, jer čim bi mu krenulo, kod nam da poludio tamo. Jer ljudi kad su dugo bolesni, kaže ja kad osvrem bit ću ja dobro, za dva dana za da bi bolestan. I opet kreni kako ne treba. I zato po hadisu, put svima kaže ima robova koji jedino mogu biti dobri muslimani samo kad imaju para, kad su siromašni. jedno mogu biti dobri muslimani samo kad su bolesni. Ne da je on je takav temperament, je takva grada, japija, a ima ljudi koji ne mogu biti dobri smara koji imaju para. Ima Allah daje da imaju, da bi bili dobri smara. Jer ne bi mogli podnijeti skromaštvo. Ali to su oni koji su svjesni i kad imaju, da nije to što je on pametan. Ne da je ono, onaj kad je molio Boga da mu se ovce dobro janje, da će biti zahvalan. Kad je krenulo, pošle se ovce janje, sve podboje potraje janjani, nije rekao, vidi kako Allah daje, pasmina dobra, opet je Boga zaboravio. Tako da je malo ljudi, kada imaju, da su svjesni Allaha Đelešanu. A oni što imaju i što su bolesni, evo ja razmišljam i bio sam, i vi osve, Samo zamislite situaciju. Šta ćete dobiti ako ja i kad nam je problem? Ako kukaš, ako jadikuješ, ako psuješ, hoćeš li povećati na tako? Hoćeš li ozdraviti? Jedan je tako psovo bio bolestan i umro je psovojići. I ovaj ga vidio u liku Hanuka je predstavio, umru zapravo. Vidio da Hanuka je znači bolesti, to smo jednom spomenuti. Allah je dao ovome da vidi sa strane u bolnici kada ih nasuši Hanuka. Tako mu je se prikazuje jer je, jer je umro, umro je ljudi. A šta je dobro? ništa? Znači neće ti bol olakšati kad suješ kad ljudi. I nećeš povećati na faku zato što kukaš. Jer pengamber se puni za tri stvari. Pa je ova treća opcija. Kaže, ko jadikuje, ko kuka, neće nikad imati. Uvijek će kukati. Jer će naći razlog da uvijek govori ne već svako ne ide, ne valja, nemam para, falim ovu falim Znači, ko ti se strpiš, tebe će Bog uzdići. Evo, brat Mala meni više uzor nek ti dobio više na minalu, ti se strpi, neće nikad brat naprijed, ti ćeš ići naprijed. Ali strpi se, a ne da se, je on ne naprijed napravio, kaže, šlopo, a od tebe, pa neke, strpi se, pa vidi ko će ići. Ko više imaju, oni što alkoholom. Dok ti ljudi budu dužni, sve ćeš ići. Kad ti svi vrate dugove, nećeš niti imati. Ne možeš ući da ti dugove vraćaju ljudi. Jer će ti Bog davati dok ti budeš po dugu imao para. Vi ćeš ti imati, nemoj sam sumnjati. Drugo, zbog ovog treće sam rekao, što i ja često kad sam bolestan, ono, nije nam baš pravo, nije nam drago, malo kome je drago kad je bolestan. Ali eto, moram se strpiti, jer nećemo ništa popraviti situaciju kukajući ni sujući, ni griješići Nego dobom i sadam. tom, živa istina. I prije operacije došao je kući da se sa svojima oprosti alali i da ide. Ali vidio na jednom mjestu vadi. Pita što radi, što ga nema šta jeste. I uvede u mesnicu kod mesara i kaže, slušaj, izračunaj za godinu dana Evo vidite, tu Allah zna kad se ti kome možeš oselapiti i da i ozdraviš. Sa sadakom i sa dobom, a ne sa sokom i sa proklinanjem. <clears throat> Zato je Budarda rekao da voli tri stvari koje ja nikako nisam baš našto da, da što volim. E Budarda taj